agurak zuri, Mikel, eta entzulei ere biztan da. Ongida, Frantzia, Siria, beti bezala giza eskubideen inguruan, eta amnesti internazionaren lana aipatuz. Beraz, Frantziako hautezkundeak laster ditugu, denek badakizue hori. Badada, da, ona, hautagai guziei, galdegiteko engaia diten, giza eskubideen alde. konkretuki zer egiten dugu, ara, emaiten diotegu edo egun hauetan, eh, edo eh, edo zuzenean edo postaz, eh, lau hori dituen dokumentu bat, leitua da frantzez 10, 10 engagements pour un meilleur respect des droits humains en France. Bistanda, et iparaldeko deputatu gai direnek ukanen dutela, beraz, eh, denek. Eta diadanik les euh, engagements au jadanik igoria Isanda et lenda e, ta lendakari gai Amar dit ditugunei Alors, il disengagement ferrote amar hamar puntu horiek ezin ditu denak aipatu, bisa. web, il a et EES. Giza eskubideen hobeki a beraz galde egiten du amnestik, e, défenseur des droits, deitua da eskubideen defensore bat uh, gobernamenduak uh, e, izen batua, eta hori beraz, galde egiten dugu, horrek, bon, uh, independetzia handia ukan desan, eta egiteko aski aski nola erran diru eta ara, zerbitzuak. Gero, emazten, emazte eraso biktimen laguntzea ere, hobeki laguntzea hori ere, puntu bat da, justizia independentagoa izaitea, eh, frantzian, biztan Gero, bainan ere, um, asilo galdel gilean zat errekurso egiazkoa. Zendela ez dute orai batzutan, kanporatzen dira, edelako errekurtso hori uh, gauzatu gabe. Rom deitu gizon emaztei ere dretxo berak emaitea, eta ez bortxaz kanporatzea, hori denek gogoan dugu, bi puntu badira ere berriagoak, ez bali maditu denak aipatzen ere. Enpresek uh, legez errespetaditzazten giza eskubideak, eh, Frantzian, bainan ere, atzerian dilelarik horroitzi deste, hain segur, euh, total enpresa ipatu nuela, hola, euh, Nigerian, eh, basterrak zikindurik. Gero, euh, azkenik, armen komertzioa azkarki mugatzea, eta ere, debekatzea, kasu batzuetan, eman dezagun, siriako kasu hori, eh, argida. Horaiko, Amar pondu dira eta jadanik amnesti internazionalek eh, frantzian kaleratu du prentsa agiri bat duela hiru egun apirilaren amalauan. Zenta um, mm, eh, amar lendakari gai direnen erantzunak ukanak ditu. Guk hemen uh, deputatu uh, gaiak eh, ikusiko ditugu. Beraz erantzun horiek zoindira lehenik biek ez dute erantzunik eman bat ere giza eskubideetaz, eta dira bi horiek Marine Le Pen eta Nikola Sarkozy, eta hori Amnesty Internationalek dio arrache uh, arrigarria dela. Gero biek, uh, ez hiruek, hiru, hiru, uh, hiru um, gaiek, zonbait pundu bakarrikon hartu dituzte, amar bost, eta horiek dira dupont eta Cheminade eta bestek, beste seiek, Eva Joli, François Hollande, um, Poutou, Nicolas euh, François Bayrou eta, eta Mélenchon, horiek, beste seiek, hamar puntuak onartzen dituzte, eta ere, batzutan, gutu nabati gorri dute, zonbait pondu sakonduz. Hobetzeko bezala eta, eta ara, sakontzeko. Hala, ah, beraz, hori da frantziari buruz eta nahi badituzue, euh, entzulek nahi badituzte, xe eta sunak, igortzen aldiotet euh, prentsa agide hori, biziki interesgarria da, eh, erantzun horiekin, euh, eh, mailez, eh, zuk, Mikelek emeiten aldu nire mail zuzen bidea. Gero, latzago biztanda bigarren gaia eh, siriaz. Asko prentsa kaleratu ditu amnistik, behinan martxoaren amalauan uh, eh, txosten bat bereziki ateratu du ingelesez mementuan zirian egiten diren uh, Eta hori uh, izigarria da, irakurtu dut uh, bakarrik uh, laburpena, eta titula da ingelesez, I want to die, eh, nahi nuen hil, nahi nuen uh, nire burua beste egin hori da tortura jasan duten, uh, jasan dutenek eh, diotena. Eta um, mm, haik aipatzen ditu, emaiten ditu kasuak binan izenak aldatuz biztan da. Eh? Erreiten du, hogoita ameka tortura forma uh, ara, entzun dituela horien um, horien hauan eta eh, kasu zonbait emeiten ditu eh, aurrak eta arras gazteak ere uh, torturatuak uh, bizgi bortizki. Hala. Edo, nainuen nuen berezik zentaz dugu oh, ditugu horiek denak uh, orai aipatuko, haizen ikus moldea nainuen eman, zer ereiten duen beraz uh, publikoki amnistik, Lehenik amnisti ez da interventzio armatu baten alde. Hori dio uh, eh, oraino ilunago litakeela eh, eta um, bon, zibilentzat da. Eh? Hiru galdera ditu amnistik. Lehena, errepresioaren gelditzea biztanda, tortura bereziki. Bigarren pondua, nazioarteko justizia impunitatearen geldiarazteko. Hori da, nahi du inkestak eh, izan diten eginak nazioarteko hausitegi penal eh, berezi horrek, kur penal internazional frantzesez aipatu nuen eh, berikitan, eh, zenta lehen eh, obendun bat eh, juiatu dute ara, oli, beraz nazioarteko justizia ardura dadin eh, eh siriako uh, harri-garri horietaz. Hidugarren pondua ez saldo ez eman Siriako gobernamenduari. Hori da bereziki uh, eh, uh, eh, China eta Erusiari buruz. Eta zer egin bera, zer egiten alda, bon, martxuaren amabostean Parisen izan zen elgarretaratzea handia, amnistik eta beste asko elkartek uh, eh, antolatua, akat gigistinoak uh, torturaren aurka, eta asko ziren eta lik de de lom ere, eta orai... Eh, egun berean, eh, astertea da, e, eh, aratzeko zazpietan, baionan, eta ere Frantzia osoan, eh, Ligue des Droits de l'Homme eta FIDH, Federazio Internacional des Droits de l'Homme elkarteek, antolatzen dute beste elgarritaratze bat, eta pertsonalki han izanen naiz ez balin bada amnesti uh, ofizialki uh, dei hortan sartzen, ada, pertsonalki han izanen naiz, e, Baionako uh, eh, erriko itxearen eh, aintzinean da um, eh, Plaz de la Liberté, askatasunaren plazan. Informazioak eta ekintzak, beste naz, amnestirenak kausitzen aldira beti bezala, amnesti y puntu FR edo espainiako amnesti puntu ES. Ara, mil esker, entzulei eta zuri ere Mikel, bestaldi bat arte.